Michaelo Bronstein, oni ne pafas en Jamburg. Bonantagon, Marina Lvovna, mi viniam de longe serčas cie. La rectoro petis vin veni al lia cabineto. Yes, lau eble tui. La mastro estis surloke, apude sidis afable ridetanta, neconata viro la rectoro aspectis iom confusiginta, quas au en fremda multepli altranga cabineto. Ah, jen, si estas maier, Marina Lvovna, jen camarado, camarado sedii, lisiatus inter paroli cun vi. Nu, mi lasas vin citie, ne mal helpos, mi avertos la secretariinon. Bon volus i Marina Lvovna, montris la neconato alla la contraua seggio. Li aspectis tre affabla cae gentila, ec servo preta. Vi aspectas iom laca, ciu estas iui problemoi? Dankon pro via atento, respondis si sidigiante. Mi ne havas ne solvebla in problemoin. Nu, eble examenoi, cae ceteremis si volas, cun ciu mi estas parolanta. Ah, mi petas pardonon, mi devus tion fari tui, do permesu che mi presentu min. Sub colonelo de stata securezzo, sedi Konstantin Sergejevic. Ni povus certe inviti vin, Marina Lvovna, al ni. Tamen mi decidis veni mem, porque vi comprenu, nia interparolo ne estas enketado, simpla conversatio. Mi ne comprenas pri temo mi povus conversat cun subcolonelo de Kosho So, strece diris Marina. Temoi multas, credu al mi. Vi estas divers flanque interessa, intelligenta cae alt clera virino. Mi cun plesuro audos vian opinion pri multai aferoi. Ien, mis sias, che vi interesijas pri la tiel nomata internazia linguo esperanto. Vi estas linguisto, seque via interessigio estas natura. Certa parto el nia junularo lernas esperanton, ec convenas venas somere en sovage organizitai tendaroi. No tu, che tion ili faras exter zorgoi de nia tutlanda junulara organizajo, comsomolo. Cio ilin cunigas, se iline estas linguistoi. Jen, antau nelonge, ec en nia Leningrada regiono ocasis tia cunveno. Ču vi estis tie? Yes, mi estis, sed mis cias, che comsomolai gvidantoi tie simple rifuzis helpi la organizon. Ču vere? Ah, Niai junularai gvidantoi ne ciam acceptas prudentaine decidoin. Sed vidu, en tiun tendaron venis diversai homoi, multai correspondas cun exterlando, sed ne ciam capablas distingi veron de mensogo, multai ajoi, quiuin oni diras en occidento prinialando, estas fia mensogo. Mi credas, che ne intense, sed iui niai geiunuloi captas tiun imperiisman propagandon kiel veron, ec vastigas gin inter siei amicoi. Certe vi audis similain eldiroin en la tendaro, ciune? Ne, mi audis ne nion similantie. Vine estas plene sincera cun mi. Comprenu, Marina Lvovna, ni zorgas pri ordo en nia lando. Do, ancau pri via bono. Ciu honesta civitano devas helpi al ni. Nia ne arestas, ne enprisonigas tiuin disvastigantoin de por capitalismai calumnioi. Ni faras nur profilactican laboron. Conversacias, clarigas, avertas. Versaine vi havas aliain honestain civitanoin por dubi primia sincero. Yes, Marina Lvovna, multai helpas, cae imagu, tutte liber vole. Tamen, cesu ni pri esperantistoi, ni parolu exemple pri literaturo. Lasta tempe, la tuta mondo interesigas pri nia literaturo. Yes, tion atestas, nu, almenau quelcai Nobel premiitoi russoi. Vi sendube conas tiuin Pasternak, Sholokhov, che gigantoi nun ancau tiu nova premiito Aleksandr Soženicin. Ču vi legis ion de li? Ni dum jardekoj abonas nove imir. Ancau unu tago de Ivan Denisovic estas tie. En la jar de mil naucent quindexes. Mi legis gin. Jen, estas lia constanta shatata temo li shainas lenion prescianta krom concentreioi, quasau nenio pli bona, pli gioia estis en nia historio. Sed ciu vere nenion pli vilegis, strange, mi opinis ke via amico donis ion al vi. Mi ne comprenas pri kiu amico temas. Mi parolas pri via forveturinta amico, pri via studgvidanto. Ja vi amicis, Li ec visitadis vian heimon, cune? Do vicas observis min? Chia cause? Nevin, Marina Lvovna. Tranquillidzu. Lin, ne devis tion fari. Li icis dangera por la Stato prosia helpo alla la malica contra comunisto solgenicin. En la agrable caresa malvarmo de la cabineto, Marina exentis interne subitan taide venintan varmegon. La varmega ondo fluis al la visaggio, ectremis la fingroin, si complectis la manoin sur la genuoi, cae respondis acre, sed prescau tranquile. Dank al viei zorgoi la lando perdis brilan scienciston, ne anstatauigeblan instruiston, quiu mem compreneble nenion dangeran faris sed li ne plu estas citie, cion ancora vi besonas, neniu emocio, crom la sama troa afablo, sonis en la sperta parolo de sedi. Miam diris al vi, che ni faras profilactican laboron. Yes, li estas forveturinta, sed restis liei lernantoi, liei amicoi, parenzoi, ciui eble sen conscie, au conscie aprobas liain agoin. Jen kiel vi, exemple, ni desirus cun ili paroli, nur paroli, tio suficias. Shainas al mi, che vi tro dolore acceptis miain vortoin pri via amico. Kial vi tiel arde defendas lin? Ni ne havas la informoin, pardonu, eble... Eble via amicetso estis pli intima ol ni supposis en sile vigis la sento, che tui si faros ion teruran, eble captos, cae jetos ium telefonon apude starantan. Larmoi venis de ie, cae staris tute proxime, pretai aperi. Si tamen malrapide levis sin, movis la seggion, cae nenion dirinte, iris for el la cabineto. Camarado Sedi accompagnis shin per la plei afabla cae attenta rigardo.